Ago mundua zabaladen bezain gai baliteizke aipatzeko kronika tarteuntan, eta mundua borobiladen bezala frango gaietan itzulikan argintaizke. hontan, usaiaz kanpokoa, basoaren ilunean dantzan hartzerat egina zaukun gomita dautzuet luzatu nahi, eta gara jauetan ogelako gosea bada denak elikatzeko eskolegiko post-punk hardcore eta rock talde behia taula gainean agertzen zauku egun hauetan. Bazka izeneko talde behia. Dantzarako lehen gonbidapen soinuak ustail astapenean edatu ziren Bandcamp internet sarean. Haujetik behirik jakinarazi gabe, estrikaiako laukotea galder izagirekin baterian, hogeita zorzi minutuko grabaketa bota ziguten horpegirat edo obeki ejan belagietarat. Zeren, jukotriatik kanpo, urgulotik bazter, komunikazio planifikatuetan higatu gabe, denen esku utzi zuten sorkuntzari esker sartu gira oian belzean. Melodi bidailarieke ondamena eta suntsipena nagusi den girora eramaiten gaituzte. Erritmo bizi eta azkarrak buru muinetan sartzen zauzkigu. Gitarren garrasi negarrak eta ziztuak entzuten dira hanemenka. Gitar apal soinu pausatu eta ilunek urratsa markatzen daukute. Eta baterista, zurgin baten gisa, hitze bakoitzari behar kolpea emanez, badirudi zuaitz bati lotzen gaituela. Eta momentu hortan zauzkigu inguruko animale basatiak agertzen. Beleak, saguzahak, orkatza odoletan, iizizakuren meneko piztia da giro nahasi horretan eskasa den bakarra. Bai, fer, egik, txomin, galder eta odeiek egin opariak plazera sortu dauku. Dut, korazon del zapo, jodeo idioten zin, kumanomotor, kuraia, behitxarrak, matxura, estrikaia, bakotsaren ibilbideak ikusirik, etzen bestela izaiten ahal. Espero, bumberenean piztu izan den sua ez dela segidan itzaliko belagiek beren aukanik orain begien aldi. Behiro Fernando Uzkiagora burua goiti behiti inahosiz akejarena egiten ikusteko parada aukanen dugu. Zazpidatako bira antolatua dute eskolegian gaindi, tarteko elduden ibiakoitzean doni bane loitzuneko gaztetxean. Sortutakoa ospatzeko, egin lanaz gozatzeko, prozesu baten helmuga bezala, biharkoa biharko utziz agian dantza bakar bat eskaini onduan ez gehituztela eskasian utziko. Araiz, gozea piztu onduan asetzekoa emanen daukutela. Zeren, kalakaz aparte, energia eta kaina bezalako bazka behar baitugu mundu untan irauteko.